Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Yeah. Lai slavēts Jēzus Kristus! Radio klausītājs šeit Kaspars Zariņš, un es vēlos teikt, ka Dievs ir ļoti, ļoti labs un uzticams. Lai slavēts Jēzus Kristus mūžīgi, lai slavēts Jēzus Kristus. Šajā eh, reizē um, attālināti, jo esmu um, ceļā, darbībā, bet, mīļie radio klausītāji, raidījuma stacija. Kā ierasts, otrdienās 13.00. Radījuma stācija skanēkšu radio Marija, var teikt, jau no pašiem radio Marijas pirmsākumiem, tieši radio Marijas Latvijas pirmsākumiem. Jā. Un uh, sākumā bija trešdienās 22.00, bet tagad otrdienās 13.00 ir bijuši dažādi formāti šiem raidījumiem, un dažādi pārsteigumi, arī brīnumi. <laughs> gan ir bijušas ļoti nopietnas tēmas, gan jautrības. Citreiz studijā, iekšā radījumā arī mēs esam slavējuši to kungu no visas sirds un lūguši ar mūzikas instrumentiem, dziesmas dziedājuši. Citreiz no lūkšanām bijusi slavēšana. Esam skanējuši ar šo raidījumu no dažādām vietām. Uh, Ziniet, man tā liekas, ka šis raidījums stacija ir visceļojošākais raidījums iekšā radio Marijā. Jā. Tā kā paldies, jā, kā arī radio Marija klausītāji, jūs esat ceļojuši kopā ar mani uz dažādām valstīm, uz dažādām vietām. Tā kā šie raidījumi ir izskanējuši. Tā tagad sāksim domāt. Jā, no nu, Indijas, no Nepālas, no Turcijas, jā, no Dienvidkorejas, no Izraēlas, no Skotijas, Īrijas, Vācijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, ah, un pat no Gibraltāra arī un Spānijas, un iespējams vēl no daudzām citām vietām, arī no Krievijas. Jā, arī no Krievijas ir skanējuši raidījumi. À, jā, tiešām šis raidījums ir bijis tāds ļoti ceļojošs, un, ja Dievs dos, tad viņš arī turpinās būt ļoti ceļojošs raidījums. Mēs esam ļoti daudz runājuši par misiju, par svētceļojumiem, un arī svētceļnieku piedzīvojumu no Izraēlas un no Turcijas. Un iespējams, kāds no jums, kas klausās patreiz, esat bijuši ar, ar mani, ar mums kopā kādā svētceļojumā ceļojumā uz Izraelu vai uz Turciju. Tā kā īpaši sveicieni jums, un uh, varbūt kādi no radioklausītājiem pievienosies kādā no braucieniem. Arī plānojās pavasarī. Mēs vēl nezinām, kā viss notiks ar Izraēlu ar iespējām doties uz Sēto zemi, Izrēlā. Eh, bet eh, plānojam arī uz Turciju braucienus, un pat šādi varētu būt veseli divi. Eh, un um, viens, viens būtu aprīļa sākumā, un otrs ir aprīļa beigās. Aprīļa beigas ir no 24. aprīļa līdz 5. maijam. Ļoti labi iekrīt arī māja brīvdienas, ir patīkami silts, un mēs dosimies uz Stambulu Un tad mēs dodamies uz Efezu, un mēs dodamies uz visām septiņām draudzēm, kas ir pieminētas Jāna atklāsmes grāmatā. Mēs tur piestājām, mēs tur skatāmies, arī lūdzam, lasām Dieva vārdu. Un mēs arī apciemojam arī vietējos kristiešus ar Efezā. Un, jā, tad mēs izbraucam to visu Efezā, Smirna, Pergama, Tiatīra, Sardas, Filadelfija, Laudokija, vēl arī piestājām pie kolosas. Mēs dodamies uz Antāliju, un Antālijā ir pie jūras atpūšamies. Un, un, protams, jā, tas ir tāds garāks brauciens, kas ir uh, pilnas 11 dienas. Un, Arī vietējais avio reisi. Tā nu, izmaksas tādā maksā 1550 eiro. Uh, ir iespēja braukt uz mazliet īsāku, tas būs mazliet uh, eh, lētāks, bet arī iesaku, ja jau braucam, tad braucam arī kārtīgi. Arī, arī atpū, laiks atpūtai, gan, gan arī laiks kopīgai sadraudzībai. Un, protams, tā garīgā dēba. Ja kādam interesē, var droši ar mani sazināties. Mans telefona numurs ir 296, 22, 742, 296, 22, 742. Jā. Es tā lēnām, jā, 296, 22, 742. Uh, par sveceļojumiem uz Turciju. Turciju un varbūt arī uz Izraēlu. It kā ir doma martā varbūt doties uz Izraēlu, bet mēs esam lūkšanās un domās par to, kā viss tur atrisināsies tā situācija. Tieši Izrēlā. Un, bet jā, priecāšos, ja kāds tiek uzrunāts, ja mums tur ir īpaši tāda slavēšanas, lūkšana braucieni uz, arī uz Turciju un satiekam vietējos kristiešus. Un, ja tieši atsaucās, tev sirds ar mani kopā doties, ja, var arī man uzjautāt. Um, jā, šajos, protams, izmaksās, kas ir, uh, tur ir iekļauts gan avio biļetes, arī vietējā avio reisi, gan transports, gan trīs reizes dienā ēdināšana, gan arī ieejas, gan gīts, gan viss, viss, viss pārējais, kas ir nepieciešams, lai šis brauciens varētu notikt. Un cenšamies pēc iespējas lētāk, bet arī lai būtu kvalitatīvi. Un paliekam kādās viesnīcās, kur ir termālie baseini vai ne vai nu, arī atpūtai. Arī atpūtai, jā, kā saka, atspērdzinājums dvēselē arī miesai. Jā, nu, jo mēs esam svētā gara templi, mums vajag arī kādreiz ir atpūsties, bet starp citu, atkal atgriežoties arī pie adventa laika, tāpēc es arī gribu teikt, un domāju, Ziemassvētki, mīļie radio klausītāji, nu, lai nav, lai nav, protams, lai nav mums skrējiens pārāk liels, jā, nu, nav, nu, neskraidīsim, neiespringsim, nesatrauksimies par dāvanām, jā, bet labāk vienkārši baudīsim mieru ar saviem tuviniekiem. Un, Protams, ir citreiz ir tā, ka apkārtējā varbūt nesapratīs to, nu, kā tas ir, nu, kāpēc nenopirkt dāvanu. Jā. Bet ne par, ne par um, satraukumiem ir šie svētki, bet šiem būtu jābūt tādiem mierpilniem. Jā. Un ne tikai arī šajā laikā, bet arī vienmēr mierpilniem. Mums, mums jābūt, un arī šis gaidīšanas laiks, kad mēs gaidām uh, Kristus otru atnākšanu. Vai tu esi radio klausītāji gatavs satikties ar Jēzu Kristu? Uh, jā, varbūt mēs savā skrējienā skrienam, bet piemirstam kādas pašas svarīgākās lietas. Varbūt mēs savā skrējienā skrienam un piemirstam pavadīt personīgo laiku lūkšanās. Radio klausītāji, Um, es jau ar garu ievadu iesāku, jā, bet, kā jau teicu, esmu mazliet no tādā, tādā ceļā. Un, <laughs> mēs arī bijām pirms, pirms divām nedēļām ārpus Latvijas, jau pirms nedēļas, laikam, mēs sanāk, Zviedrijā kalpojām. Mans mīļais dēls Dārvids Ezra, kuram šodien ir pieci mēneši un sešas dienas. Viņš jau ir ar astoņām lidmašīnām lidojis un jau četras zīmogas pasēdi dabūjis. Bet nu, ne par to arī stāstīju šajā raidījumā, kā jau teicu. Uh, Es esmu Latvijā, jā, neesmu izbraucis, <laughs> jā, bet neesmu radio Marijas studijā. Um, viss, ko es gribēju teikt, es vienkārši gribēju pateikt, um, kad uh, Jā, kad ir bijuši raidījumi tādi, eh, kad eh, nevaram beigt laikā, bet iespējams, ka šis raidījums būs visīsākais raidījums. Bet, nu, es citreiz arī tā esmu teicis, ka būs visīsākais raidījums, bet raidījums beigās sanāk tik garš, kā ir parasts ierasts. Jā, bet es šoreiz tiešām centīšos ļoti īsi. Tā kā atvainojos, ka es īsi, bet eh, es gribu arī konkrēti pateikt jums, radio klausītājiem Jēzus ir kungs, Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus ir glābējs un, un, un Jēzus ir tā brīnišķīgā dieva mīlestības, žēlastības dāvana. Jā. Jēzus gaismē nāca tumšajā pasaulē. Citreiz arī nu, ļaudis ar, diskutē, kad, kad tad Jēzus piedzima, vai tiešām Ziemassvētku vakars tas bija, vai tas bija septembris, vai tas bija pavasars. Ziniet, nu, tas nav pats svarīgākais. Svarīgākais ir tas, kad Jēzus ienāca, ka viņš ir iemiesojās. Jo Jēzus ir visu pirmsākums, jā, alfa un omega, visu iesākums, visu nobeigums, bet Jēzus iemiesojās. Un, ja tas ir bijis tiešām tas Ziemassvētku vakars, tad tas arī tā simboliski ļoti labi parāda, kad um, gaisma ienāca vistumšākajā laikā. Jā, Jēzus ir mūsu gaisma, viņš ienāca vistumšākajā laikā. Jēzus Kristus, glābējs, pestītājs, mūsu mīļais kungs. Jā. Mīļie radioklausītāji, jā, es te vēl arī domāju, vai mm, uzlikšu atkārtojumu, vai tomēr centīšos pavisam, pavisam īsi, bet es skatos, ka jau laiks iet uz priekšu. Uh, nu, kaut ko pavisam īsi, jā. Es nodomāju, labāk tad es tomēr nevis likšu atkārtojumu, bet kaut ko attālināti. Mīļie radio Marija, radio Marijas um, darbinieki, tā, jā, kalpotāji, uh, kolektīvi. Uh, mīļie radio Marijas uh, brīvprātīgie censori, jā, um, radio Marijas <laughs> darbinieki, kuri kā darba rūķi strādā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Es gribu jums vēlēt, vēlēt svētīgu šo adventu laiku un lai Kristus ir centrā visam, lai esam atvērti svētajam garam, lai sludinam Dievu vārdu, svētā gara spēkā, un uh, lai Jēzu Kristu krustā sisto un augšā, augšām celto Jēzu mēs vienmēr sludinam un Viņš ir mūsu glābējs, viņš ir vajadzīgs mums ikvienam. Un paldies, Radio Marija, darbinieki, ka jūs tik čakli strādājat. Esiet svētīti, uh, Jā, Jēzus ir kungs, viņš ir glābējs. Gribu pateikt, paldies, ka varu būt arī daļa no radio, no šī kalpojuma, jau kā es arī secināju, šīs manas īsa, šī mana īsā raidījuma, jā, kurš ir mazliet tā kā liels. <laughs> iesākumā, kad es teicu, ka jau no pašiem radiom arī Latvija iesākumiem jau skanējas raidījums stacija un tik no dažādām valstīm Tā kā paldies, ka varu būt daļa no šī uh, brīnišķīgā kalpojuma un ka varu dalīties ar radio klausītājiem par Jēzu Kristu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, kas ir mūsu cerība. Paldies jums, Radio Marija! par to, ka varu dalīties par to, kā Dievs brīnišķīgi vada un slavēt viņu vārdu arī radio Marijas studijā, citreiz ar mūzikas instrumentiem, ar citreiz viens pats, citreiz ar kādu grupu kopā dziedāt un slavēt Dievu, jo Dievs ir labs un brīnišķīgs. Paldies jums, radio Marija! Um, visi, visi uh, tie, kuri jau no pašiem iesākumiem un tie, kas ir tikai nesen varbūt pievienojušies uh, kolektīvam un um, kalpotājiem, paldies! Paldies, mīļie radioklausītāji! Paldies, radioklausītāji! Paldies, ka esat ar lūgšanām par mani, par manu ģimeni un par, par kalpošanu, kuru daru. Tā kā paldies jums lielas! Jā, un gribu novēlēt jums visiem, lai jums sirdī ir patiesa prieks. Ja? <laughs> Priecājieties par glābēju Jēzu, jo Jēzus ir kungs, karalis, labais draugs, labais gans, glābējs mūsu. Būsim pateicīgi Dievam vienmēr, un kā apustulis Pāvils saka, priecājieties iekšā kunga vienmēr. Priecājieties, ja iekšā kunga. Tas kungs ir tuvu. Ja? Tas kungs ir labs, jā, viņš žēlastība paliek mūžīga. Arī jau trešā adventas sece tika iededzināta, kas simbolizē prieku. Jā, prieks par to, ka Dievs ir ar mums, prieks par glābēju, prieks par pestīšanu, prieks par cerību, prieks. Prieks, prieks, priecājieties, lai mana sirds priecājās. Aleluja! Jo Dievs ir labs un brīnišķīgs. Iedrošiniet savu sirds, sakiet, lai mana sirds priecājās. Un prieks ir svētā gara klātbūtnes auglis. Apziņa par kunga tuvumu un cerība uz viņa drīzo atnākšanu stiprina cilvēku sirdis, un tas dod mums prieku. Jā, adventa laiks, atnākšana, mēs gaidām atnākšanu. Kristus pie mums nāk dažādos veidos, radioklausītāji. Viņš atnāca, iemiesojās kā bērniņš Betlēmē, Betlēmē, ebreju valodā ir maizes māja, un Kristus ir patiesā dzīvības maize. Prieks bija tiem ganiem un tiem citiem, kur atnāca. Prieks bija ganiem saņemt šo priecīgo ziņu no eņģeļiem, un doties un redzēt bērniņu, autiņos tītu, kas ir visas pasaules karalis, kas ir dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Tas ir tik uzticams un tik brīnišķīgs. Gaisma no gaismas, kas ienāca šajā tumšajā pasaulē. Un prieks par to, ka viņš nāk pie mums arī šodien dažādākos veidos, un ka mēs varam saņemt viņu. Jā, saņemt viņu, ka mēs viņu varam piedzīvot klātesoši, slavēšanas laikā, lūkšanas laikā, un ka mēs varam saņemt viņu miesu, viņa asins, mēs varam saņemt viņu, uzņemt mūsos. Viņš nāk pie mums, viņš iepriecina mūs. Kristus jēzus ir tik labs. Un mēs gaidām atkal viņu. Atkal gaidām viņu savā godībā, kā godības ķēniņa. Tas kungs nāk kā karalis. Vai mēs būsim gatavi, radioklausītāji? Un tad šis laiks ir ne tikai sagatavot savu sirdi, lai atkal teikt, katru gadu no jauna jēzus bērniņš nāk, vai bērniņš cilītē sāli dus, bet lai ir šis laiks mums katram, kad mēs ar prieku un pateicības pilnām sirdīm gaidam Jēzu Kristu kā kungu, kā karāli, ka mēs esam gatavi. Jo tad nevarēsim vairs nostrādāt, kā mazs bērniņš jau nu, tā neko nepasaka, neaizrāda, re, kā tu kaut ko grēko un tā. Bet atcerēsimies, ka viņš ir karalis, ka viņš ir kungs. Vai mēs dzīvojam tā, kā viņa vārds mūs māca dzīvot, sekosim viņam. Šis laiks ir arī grēka nožēlas laiks, jo mums ir jāsagatavojas. Ne jau tikai jāsagatavojas, lai dāvinātu dāvanas, ne jau tikai jāsagatavojas, lai satiktos ar saviem radniekiem. Nē, mums ir jāsagatavojas, lai satiktos ar glābēju, kungu, karalu ķēniņu, kas ir visas pasaules karalis. Mums ir jāgatavojas Kristus otrajā atnākšanai, jo to dienu, to stundu neviens nezina. Un tas ir prieks par šo apsolījumu, ka Dievs mums nekad neatstāja. Viņš ir uzticams un brīnišķīgs. Un tas ir arī prieks, aleluja, ka mums ir cerība. Emanuēl, Dievs ir ar mums. Viņš ir ar mums, Viņš ir klātesošs mūsu vidū. Viņš darīja to, ko neviens cits nevar izdarīt. Caur viņa asinīm mums ir dāvāta šī brīnišķīgā pieeja. Meklēt dievu, slavēt viņu, baudīt viņa klātbūtni un tuvumu. Viņš ir ir grēku izpircējs, Jēzus Kristus. Viņš pazemojās, viņš atnāca kā mazs bebīts. Viņš pēc tam tika nicināts un izsmiets. Viņš tika pienaglots pie krusta, bet viņš augšām cēlās. Nē, viens, kas ticēs uz viņu, nepazudīs, bet iegūs mūžīgo dzīvību. Jēzus Kristus ir kungs, glābējs un ķēniņš. Radio klausītāji, paldies, ka klausījāties jā, šo īso raidījumu. Nezinu, vai sanāca tik īsi, kā es sākumā domāju, ka tas būs pavisam īsi. Tikai pateikt dažus vārdus, bet uh, sirds runā, ne mut runā no sirds pilnības, jau kā tur bija teikts. Uh, bet uh, Dieva vārdā ir teikts, priecājieties, iekšā tā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties, tas kungs ir tuvu. Jā, nu, lai jūsu lēnība ir zināma visiem, jā, jo tas kungs ir tuvu. Priecājieties, priecājieties, priecājieties, priecājieties Izraels. Cienītas meita, priecājieties par glābējām. Jēzus Kristus ir kungs un glābējs ķēniņš. Jā. Radio Marija, eh, radio Marija klausītāji, arī Marija priecājās eh, par, arī Marija priecājās un dziedāja slavas dziesmu. Slavas dziesmu un mums arī jāslavē Dievs ir. Um, jo Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir kungs, viņš ir glābējs, viņš ir mūsu vidutājs, viņš ir mūsu augstais priesteris, viņš ir vienīgais patiesais dzīvais. Jā. Bez Jēzus mēs nespējam. Mums ir vajadzīgs viņš. Un arī šajā laikā Viņš klauvē pie mūsu sirds durvīm un saka, ka viņš grib attiecības ar mums, viņš grib dzīves attiecības ar mums. Un tāds mans novēlējums mums ikvienam, meklēsim to kungu no visas sirds. Radio arī klausītāji, es Kaspars Ezerins šoreiz no jums atvedos uz sadzirdēšanos citā reizē un esiet svētīti, lai slavēts Jēzus Kristus mūžīgi. Hey. Šis raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!